bakunzi mubandanya gutega abiri ibiganiro bya radiyo isanganiro umutiro karadiridimba uno munsi tubayagira kubiki ni mu gihe hasigaye imisi mike hahimbazwe umunsi mpuzamakungu wo guharanira agateka k'abakenyezi gahimbazwa ku igenekerezo munani ukwezi kwa ntwarane uno munsi rero muti tuyagiki uno munsi twashimye kuraba ikibanza cy'umukenyezi muri politike y'igihugu ni ikihe kibanza yoba afise n'uruhe ruhara umukenyezi afise muri politike n'ibindi aho rero mu kanya umutumire tuza kuba turi kumwe hano kugira kumbure turabe mbe muri kahise byari bimeze gute uno musi bimeze gute kumbure muri kazoza ni gute byogenda kugira umukenyezi agira ikibanza nyaco cyane cyane cyo gufata ingingo bagire icyo baterera mu kubaka kino gihugu cacu nari bashikije mu ntangamarara kumutumire muri kano kanya turi kumwe hano muri studio hama tuganira iki nkuko nemejeje kubishikiriza tugira turabe uruhara rw'umukenyezi muri politike muri rusange aho turaza kuraba na cyane cyane ku bibanza umukenyezi akwiye n'igiki yo bakwiye muri kahise byari bimeze gute uno munsi gute muri kazoza n'igiki cokogwa kugira koko umukenyezi agire ijambo umutumire rero n'umutumire adasanzwe hmm. reka ndamuha akanya yego jewe nitwa kinyabuku mari narakoreye cyane mu mashyirahamwe y'abakenyezi mm. kinyabuku marie niwe turi kumwe hano murabona hasigaye imisi mike ngo hahimbatswe umunsi bita umunsi w'abakenyezi mpuzamakungu wo guharanira agateka k'abakenyezi ego uno musiko turagaruka kuri ikibanza cy'umukenyezi muri politiki reka dutangure inyuma gatonya mbe aho hambere umukenyezi ikibanza cyo cyarikiye muri politiki cyane cyane naho twogaruka kumbure ku ntwaro ya cyane aho hambere ikibanza cy'umukenyezi muri politiki cyari ikibanza kinyegeje mm. nyuma y'urugo umukenyezi yari uruhara rukomeye mu guhanura mu guha intumbero umutambukanyi wiwe kuko we ntiyaba aboneka mm-hmm. muri politiki muri politiki haba hariyo umutambukanyi wiwe uwo mutambukanyi wiwe rero kenshi yarahanuza umukenyezi iyo politiki rero y'umukenyezi igakinirwa inyuma y'urugo mu bwabo nk'uko bavuga umukenyezi aciye ubwenge umutambukanyi wiwe yatera imbere n'ingoga na n'ingoga kuko baba bahanye impanuro hama mu buhoro buhoro buhoro buhoro haratinda hariserura abakenyezi abakenyezi baratinda bariserura batari benshi mm. eh, batari benshi ubwenge bwabo ubukerebutsi bwabo buratuma nabo bajya mu nzego zimwe zimwe za politiki aho ntihabaye kera haca haraza eh, nuvuga na politiki ku isi yose yasaba ko abakenyezi nabo bajya mu nzego mhm. no mu burundi byatanguye buhoro buhoro baravuga iterambere ry'umukenyezi barashyiraho minisiteri usanga rero icyo gihe nk'abakenyezi babiri barashoboye kuba abaminisitiri eh, aho hari ku ntwaro ya kera cyane cyane kuri perezida bagaza mhm. mu nyuma barabona neza ko abo bakenyezi babiri babiri mm. ngira ngo kuri kuri leta nk'iya nk'iy'abaminisitiri mirongo ibiri mm. eh, ariko byagiye biragenda neza buhoro buhoro buhoro buhoro uyu munsi abakenyezi gukwira hoho twavuga ko twungana ni ibyo bashyizeho bavuga bati ni miburiburi ni miburiburi bashikana ibice mirongo itatu ku ijana kuko barabona neza yuko bavuze ngo ni bace bangana icyo gihe ntibyakunda na gatoya mm. yego mm-hmm. mwumvise rero kinyabuku Maria niwe turi kumwe hano kugira turabe ku kibanza ca nk'uruhara rw'umukenyezi muri politiki reka kumbure dusure kandi nyuma gato uh, baravuga kumbure yuko aho mukenyezi ari cyangwa aho umushinga ntahari kuvuga umugabo uri ari mu butegetsi eh, cyangwa muri politiki ni ko hari igitutu inyuma yiwe kimutuma akora ibyo nkuko mwabivuze ati birashika umugabo n'umufasha wiwe bagafashanya mbega nibyo koko hajya mu ntwaro uca nk'aho hose ahari umugabo haba hari igitutu cy'umukenyezi akenshi akenshi ni uko babivuga mm. eh, bavuga ati inyuma y'umugabo mm. azi ubwenge hariyo umukenyezi wiwe hmm. eh, hariyo igitutu cy'umukenyezi wiwe amufasha mugabo uyu munsi eh, icyo twavuga ngo ni kontrere hmm. ndakironde mu kirundi ndakibura igishane hmm. turibaza mbega inyuma y'umukenyezi azi politike akora neza mu bya politiki mm. mbega umufasha wiwe igitutu c’umufasha wiwe kiraboneka kirahaye mm. kirakwiye eh, yego mm. nicyo kibazo umugabo urumva yuko ni ikibazo eh. kumbure n'inyinshi nayo itaboneka kumbure n'inyinshi itaraboneka mugaye yari ikwiye kuboneka eh, kujya kujya wa mushinga ntaye wa mugabo mhm. umukenyezi wiwe amufata mu mugongo mm. uyu munsi turibaza yuko umukenyezi nawe inyuma yiwe hariho force y'umugabo mm. imufasha mm. Eh. ariko kandi kumbure ko turi ko tuvuga abakenyezi ah, kandi mwavuze ibintu bijyanye ngo n'igihushane kandi niyo kumbure muri politiki birashobora gushika kandi n'umukenyezi ugasanga ataye mu rudubi umufasha wiwe byoshika mm. mugabo si cipfuzo mm. yo yo barisanganya mm. eh ntiyo mutamurudubi abishaka kandi baba baganiriye nkumbure hakaba akantu kabacamo kuko nta numwe yo kwipfuza kw'amaramara mm-hmm. kuko umugabo amaramaye ni urugo rubarumarama mm. yego mm-hmm. turi muri karadiridimba na kana kaji wabo Maria Kinyabukunwe turi kumwana kugira kumbure dusangire ijambo ku kibanza cy'umukenyezi muri politiki hagataho kumbura abishoboye barashobora kutwakura ku nimero zacu 22 24 36 gusa 22 25 23 irindwi na gatanu canke irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu tandatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu reka rero uh, twongere kumbure tubahe kandi akanya mutubwire iyo umukenyezi naho agiye muri politiki ari muri politiki turetse ku gitutu cyangwa gufashwa cyangwa aho hambere ni gute none yorangura iryo banga ryiwe ubwo butumwa batumiriwe muri politiki abo tubona uyu munsi hmm. bamaze gushikayo barashoboye hmm. e, barashoboye kandi cyane e, baratera iteka abakenyezi uko tubibona kandi barahanuza bikwiye bararondeza kugira ngo muri icyo kibanza baroyemwo bashobore kugikora neza nkumbure bamwe bamwe nk'uko twabivuze karate ca gihushana mhm. abatambukanyi babo barabafasha mhm. eh, canke abandi bantu bo muri famiye begereye kamutera intege kamwereka yumva bamuvuze ukuta ariko akamubwira ati yamara yo hindura ikibazo gihari mhm. ni uko akenshi akenshi kubera imigenzo mm. imigenzo yashira umukenyezi inyuma mhm. kenshi usanga uwo mutambukanyi wiwe abonye ko umukenyezi agiye aratera imbere nawe umenga biramusubije hasi mhm. eh, umenga biramusubije hasi ukamenga ngo wa mukenyezi niwe yaje kuba serugo mhm. kubera ko ari muri ibyo bibanza bikomakomeye umutambukanye umushinga ntawe wiwe atari yari Mhm. Eh, akenshi rero ibyo turi ko turabona nuko akenshi harimo bimwe bavuga ngo ni mico mhm. ngo n'imigenzo y'ikirundi mm. usanga izibira mm. eh, ugasanga rero na wa mukenyezi yagize ingorane ugasanga wa wa mu atambukanye wiwe avuga ati niwe wowe wabyitayemo mm. ntiwimenye mm. Eh. ariko hagati aho kandi kumbure kandi kabazo gasanzwe kavugwa ati umukenyezi niyo agiye muri politiki ngo akenshi usanga nk'iyaronse nk'amabanga ashaka kujya hejuru ab'ingare abe hejuru y'umushinga nawe wiwe yego nibyo bivugwa mm. nibyo bivugwa mugabo ibyo ahanini bijyanye na ya mico y'ikirundi ariko birabaho birabaho birabaho cyane cyane nk'abakenyezi ba mbere na mbere nta koko kazi ibika mm. hari isake mm. rero byose mu rugo bitegekwa n'umugabo rero uwo mugabo abonye wa mutambukanyi wiwe ariko arajya hejuru mu bijyanye no kurongora igihugu aca yumva umenga ubugabo bwiwe bwose bwahavuye mm. eh. ariko turakunda kubibona cyane cyane muri bino bihugu bya afurika uwo mukenyezi nimba aronse icyo kibanza bica birondegwa ingufu zose kubwira basi n'umugabo aronke ikibanza basi kiri hejuru gatoya ubwo ni ugushimisha umuryango ni ugushimisha uwo mukenyezi ni ugushimisha cyane ino ino mu burundi icyo kintu uvuze mm. ino mu Burundi iyo uwo mukenyezi aronse navuze muri Afrika muri rusange eh, eh ni kubera tudafise imico imwe mm. eh ni kubera tudafise imico imwe nkumbure kuko umuco wino wini Burundi uratandukanye n'umuco nta kwidoga kubera uwo muco wamyeho mugabo twebwe uwo muco uvuga ati umugabo mu rugo umukenyezi umugabo ni we serugo mm. umukenyezi nta jambo afise avuga ibyo rero twabikuriyemwo turabizi kandi ibyo turi ko turaraba dusanga naho haba harabaye ikintu cyiza urugo rugatera imbere bakiga n'umugore akiga ako kantu ko kuvuga ati nigewe ndi umugabo ntacyo ufise uvuga ngaha nta mukenyezi ajya hejuru y'umugabo kirazira icyo rero ni muri wa muco ubuza mm. eh, ubuza yuko hogira umukenyezi ajya uh, hejuru mu ntwaro umushinga ntahe wiwe atabironse mm-hmm. ibyo rero uvuze ati iyo bibaye uko nkumbure mu sinakurikiye n'ukuri ngo nze ndakurikira ngo mbe umugabo wiwe nawe gute mm. eh, mugabo ibyo byotuma wamukenyeza agira uko ashoboye kugira n'umugabo wiwe atera imbere gatoya yantuze ye eh, kwa kwinubana ko kuvuga ngo umwe ngo ari hejuru undi nkumbure biragabanuka mm. eh, nkumbure biragabanuka eh, icyo rero cyoza ari icyo kuza gutabarwa uwo mukenyezi ngo ntagire ingorane nyinshi mm. yego tugaruke kuri kino kiyago cacu aho turi turaba uruhara rw'umukenyezi muri politike ni mu gihe hasigaye iminsi mike hahimbazwe umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi ku munani ntwarante mukaba mwumvise umutumire turi kumwe hano akaba nawe ne yaragize icyo amara cyane cyane mu mashyirahamwe y'abakenyezi ni kinyabuku Maria turi kumwe hano ego reka kumure tugaruke kuri kino kiyago eh, cy'uruhara rw'umukenyezi muri politiki uno munsi twavuga yuko hari muri politiki ibisata bibiri ni ukuvuga ibibanza ibyo twakwita tekinike n'ibindi byo gufata ingingo uno munsi murashimishwa kumbure n'abakenyezi basanzwe bari muri ibyo bibanza mm. posite tekinike na politiki rivuga gushimishwa mm. ntiyaragera ko riza gushima tutaragera ku rugero rungana mm. kugeza uyu munsi turacasaba kugeza uyu munsi turacasaba kandi ntiturashika aho twipfutsa kuko nakubwiye ati n'ibyo mirongo itatu mu nzego zifata ingingo mm. ni miburiburi uvuga ati amaposite tekinike iryo tegeko rya n'imiburiburi ntaririyo mm. ntaririyo kandi mu gihe ataririyo abakenyezi ni bake hmm. eh, abakenyezi ni bake hari n'aho usanga ari zero hmm. hari n'aho usanga ari empurusa kimwe hmm. hari na kandi ukabona umenga ntacyo bibatwaye ntacyo bibatwaye kuko itegeko ntiryaje ngo babwiye rero baca bishyirirayo abagabo nyine abagabo nyine kwa kundi ubona ko na hahandi hantu imiburiburi ari ibintu biza nko ku nguvu eh, hmm. nicyo gituma rero gushima no gushimishwa bikigoye bikigoye hmm. eh, murakotse ariko rero kumbure eh, muri kahise mbere atari cyane ntitubona abakenyezi ku isonga dufate ari nko ku isonga ry'imigambwe usanga ari umwe cyangwa ibiri habuze iki kugira umukenyezi yibonekeze atarinze gusunikwa atarinze guhabwa n'imiburiburi ibintu by'imigambwe byari byahebewe abagabo hmm. kuva kera nka kumwe twabivuze ati kuva kera abagabo nibo kenshi wasanga barongoye imigambwe muri icyo gihe rero kugira ngo umukenyezi aze gufata ikibanza cya mbere mhm. mu mugambwe utaba utari gwiwe mm, utashinzwe n'umukenyezi e, utashinzwe n'umukenyezi ntibikunda mm. e, ntibikunda na gato muri byo tusaba mu e, nzego z'imigambwe turasaba rwose yuko abakenyezi nabo boja mu bibanza vya mbere turabisaba mugabo gusaba umengo hari uwo musaba kuko imutowvyikorera abakenyezi batovyikorera iyo migambwe eh, ntibemerewe kuyishinga muri kahise mhm. hariho abakenyezi bashinze imigambwe mhm. si benshi mugabo inguvu uri kuraraba inguvu y'umugambwe w'umukenyezi kubera ko baba shingantahe bataciye bashyigikira ah, umugambwe w'umukenyezi mm. eh, ni umugambwe w'umukenyezi mm. abashingantahe ntibaje gushyigikira cyane iyo migambwe hariho umugambwe uyu munsi urongowe n'umukenyezi mugabo uwa mbere yari yarawurongoye mhm. yari umugabo mm. eh, ni nk'uko bavuga ati hujya mukenyezi mugabo inyuma y'ujya mukenyezi abenshi bari inyuma yiwe ni abagabo ba kera mhm. batanguranye na wa wundi nkumbure sinuri ndakubu kuvuga oya ntiworinda eh, kuvuga ariko mugabo nkaho ikibazo gica kiba ko tuzi abakenyezi ari bo benshi uko uko gushigikirana kubura gute mu gihe abakenyezi n'umunsi mu gihugu mbere no ku isi bavuga ibiharuro nibo benshi kuko ibatoshigikirana abakenyezi ku bakenyezi haravugwa ya chakindi cakiritire mm. c'imico turimo hakavugwa n'ikintu cy’ubukene ku mukenyetsi kuko gukora cyane gushobora gushikira abanyagihugu gushobora eh, eh, kwitoza mm. bisaba ko ubufise uburyo kandi ndi ndavuga uburyo bwa bw'amafaranga mm-hmm. eh, umukenyezi rero uyu munsi kugira aje muri politiki ubwo buryo ategerejwe kuba bufise bukwiye kandi no mu rugo ntihononekare mm. kubera ko yagiye muri politiki mm. abakenyezi benshi rero eh, iyo ntambwe ntibarayishikako ariko twavuze igitutu kiri haba ku mukenyezi cyangwa ku mugabo mbega uwo mugabo ntashobora kumufasha ko twagiye tubona hano mu gihugu ushobora gusanga umugore n'umugabo babana ariko badasangiye imigambi icyo cyo ku bana badasangiye imigambwe buriya hmm. ni ukwinubana buriya ni ukwinubana nanone ari ngombwa si ngombwa mugabo ibyo kuba byiza ibyo kuba byiza hmm. ni uko umugabo n'umukenyezi wiwe bokumvikana imbere y'igihe iyo bari ko baraja hmm. eh, kuko niyo muri uyu mugambwe uwundi ari muri uyu mugambwe niyo batashe nabawopoza aho umugabo byoca bigorana kuko hariho nabo usanga n'amadini batayasangiye idini n'umugambwe hmm. si cyo kimwe kuko idini igutumbereza ku mana hmm. mugabo ibintu bya politiki nibintu usanga umenga ni ukunyinyana mm. eh, usanga umenga ni ukunyinyana mbega uri kurabyihweza hazoba eh, kampanye ni kampanye yihimiriza uwo mugambwe runaka zoba wagiye mu rutovu mhm. urimwo madamu mm. uwundi mugambwe runaka uzaba wagiye igitega urimo umugabo bagize kampanye bagarutse nitwabanesheje mm. eh, kandi nko mu rugo bafise umutima woroshe woroshe mhm. no kurwana bogwana none ubwo buryo bw'amahera umwe azoronka bwo kujya mu rutovu n'ubundi akaronka uburyo bwo kujya batagiye kuvuga bimwe batari ko bararondera inzira imwe y'ingene bazobaho mm. ntibikunda nicyo gituma rero uyu munsi mu byo turi ko turavuga ni byiza ko imbere yo kwinjira mu bya politiki umugabo n'umugore bicarana mm. naho umugore yoba afise amahera menshi mhm. baticaranye n'umugabo wiwe bavugane mbe barondera iki mm. baronderera urugo baronderera kazoza kuko impera n'imperuka kujya muri politike si kujya gutamba si kujya gusayangana barafise objectif y'ikintu barondera kandi icyo kintu barondera si kindi ni igiti mm. icyo biti icyo giti icyo cyicaro kandi icyo cyicaro si ukucicaramwo gusa kuneganega ni icyicaro kizozana amahera mm. impera n'imperuka ngaho abantu bashobora kumva ukunda atari cyo kuzana amahera atari gukorera igihugu eh, ntibashobora guca bumva yuko muri politiki ari amafaranga abandi bavuga ko muri politiki ari kwitanga ni ukorera abanyagihugu no ukunyegeza ukuri mm. ni ukunyegeza ukuri kuko naho wokorera igihugu ntugikorera kwagusa mhm. eh, ntugikorera kwagusa uragikorera kandi ukaronka inyungu mm. eh, ukaronka inyungu ubuzima bugatera imbere mm. eh, urugo rugatera imbere umuryango ugatera imbere mukaho umuntu naho mariya ashobora guca yibaza utege muri politiki n'umuryango ntushobora gutera imbere ni uburyo bwinshi bwo kurondera mm. politike ni inzira imwe mm-hmm. niko nakubariye ni inzira mm. yo kurondera mm. nk'uko numuryango wanje wanjye uzuba wungutse mm. eh. ariko ngo kenshi birakunda ku kutahuriza ariko imbere y'uko kumbure tugaruka uh, kuri icyo o hari uri ku murongo alo alo alo amahoro neza kuri radio isanganiro ni amahoro sangwa ikaze muri karadiridimba widondora uramutse n'umutumire turi ku murakoze cyane ku mazina ni david nk'abampamagaye mperereye yotawa muri canada Mm. ndaramukije umutumire madamu maria uh, kinyabuko mm, muraho neza mwaramutse amahoro ah, neza kandi nkaba mbanje kubakeza ku kiganiro cyiza muri ko muradushikiriza ego ni ukuri kumviriza madame mariya biraryoshe rwose kubera aganira neza mhm. avuga ibintu byumvikana ni inararibonye wanashaka ni inararibonye mu yandi mhm. majambo mhm. yego ubwo rero njyewe nanje ku bwanje ndashima ikibanza umukenyezi w'umurundikazi asigaye afite mu buzima bwa politiki bw'igihugu cyacu biranshimisha iyo mbonye mu migambwe yose muri ya mafoto bita ngo do famiye hmm. mbona kuri w'imbere uh, harimo abakenyezi hmm. ni ikimenyetso cyiza rwose yuko umukenyezi afise ikibanza ciwe mu buzima bwa politike mu burundi hmm. mbere muramaze kubona yuko no muri leta harimo abakenyezi benshi ku rugero rushimishije yavuze yuko ubu umukereza afite ikibanza cya mirongo itatu ku ijana mm. ni urugero rwiza rushimishije mugabo akaba yavuze yuko urugendo ntirurahera mm-hmm. akabazo ka mbere agomba kumubaza ni yego uh, ndumva yuko urugendo rutarahera no mm-hmm. donke bipfuza nk'abakenyezi kuba bazoshika ku rugero wakangaye ku ijana mhm. hanyuma bakaba biha uh, ikirangamisi kingana gute mu mhm. yandi majambo hoba ari mu matora akurikira hoba ari mu matora ya bibiri na mirongo itatu mhm. ku kirangamisi iyo ntumbiro baba bayiha ku cha kingana gute cyajyana ikindi ntushikiriza ni uko uh, jewe muri uh, muri experience maze kumva mu bihugu byinshi mm. abakenyezi bageze mu bibanza by'uburongozi babyitwaramwo neza mm-hmm. ku buryo n'urugero rwaruswa mu bakenyezi ari rukeyi cyane mm. ikibabangamira gusa ikibabangamira ni wa muco nyine yagarukako mm. umuco w'iwacu kenshi urabuza abakenyezi kujya mu bibanza bimwe bimwe kubera baca baboneka umenga nibo ah, nibo ba serugo bafashe ikibanza cya ba serugo mhm. kandi ari ba inarugo mm. Mm. ubwo mu muco bigaca bibone kumenga ni wa mugani yaca ngo inkokokazi ntibika isake iri mu rugo mm. kuri icyo rero nagomba ah, manure twebwe abagabo mhm. tujyane n'ibihe ni ukuri abakenyezi bacu dushoboye kumvikana dushoboye kunama rimwe mu rugo mhm. tugashigikirana bakadushigikira mu byo dukora tukabashigikira mu byo bakora david eh, kumbure hagiye haranavugwa kandi nka mwebwe abarundi muba muri hanze y'igihugu Eh, ngo abakenyezi naho atari politike kuko ikintu cyose ni politike ngo akenshi usanga abakenyezi bari hejuru cyane gusumbya mu bw'abagabo ni ava hiyo mu za twegeze kugeruka ko hano umunota umwe gusa yego ibikweri byamuka za buraya eh, agateka k'abakenyezi agateka k'abana agateka k'ibidukikije n'ibindi ni ukuvuga muri kahise k'isi murazi yuko umugabo yigeze ndabivuge kudomina hmm. akadomina ibintu byose guhera mu rugo guhera mu mashyirahamwe kompanyi gushyika muri politike muri leta na’ndi hose ugasanga umugabo niwe ntayegayezwa hmm. ubwo rero mu by'isi yagiye amahinduka n'ibindi bijya bita ngo amarevolisiyo hmm. harageze igihe umukenyezi nawe araharanira ikibanza ciwe kandi rero biragera aho birafata arumvirwa ku buryo usanga muri ibi bihugu byo hanze umukenyezi afise ikibanza navuga gikomeye mhm. haba mu buzima bw'umuryango haba mu buzima bw'akazi n'andi kandi akaba akingiwe n'amategeko hmm, kandi namwe murabyishimiye ku buryo eh, turabyishimiye rwose kubera hmm. ni bibona ariko ndahanura mhm. ni ukuri mwumvikana n'umukenyezi wawe arakora ibyiwe ku muhamagaro wiwe ku bushobozi bwiwe nawe ugakora ibindi kandi mukakora mushyira hamwe mwumvikana ubuzima bukagenda neza cyane uwanjye awangura iki hmm. cyiyumviro rero kiragoye kugishyira ku mugabo w'umunyafurika umugabo hmm. w'umunyafurika yakuze abona sekuru na sekuruza aribo bategeka hmm. mm-hmm. iyo ni muri kamere ka muntu cyane cyane twebwe abanyafurika ikintu ubonye ari gishasha utakimetiriza utacumva neza icya mbere ubwira uca ubwira ubwoba iyo ugize ubwoba ntabwo rero ari byo bita mekanisme de defense ucurondera ingane wikingira mm. ibintu bene ibi mm-hmm. ni ibintu bizofata umwanya kugira ngo bizokwinjire mu mitwe yacu ibi nabyo bijana na yama masekeza yo kumvisha abagabo yuko umukenyezi afise ikibanza gikomeye mu buzima bw'igihugu mu muryango kandi ashoboye umukenyezi arashobora kudandaza arashobora kuba umunyapolitiki arashobora kuba uwikorera ibyiwe arashobora kuba umukuru w'igihugu n'abakiriyemo aho mu gihugu kibanye cya tanzania ubu kibazwa nyakubahwa kubahwa samiya juru hasani ni umukenyezi ni ukuvuga umukenyezi arashobora no kurongora igihugu mm. kandi bikagenda neza mm. ni ukuvuga rero twebwe abagabo dutegerezwa kugitahura hanyuma n'abagore mm. nabo aribo bakeneye batahura yuko isongore imbere iyo mm-hmm. imana igushize imbere ntibigushize kugira ngo uhonyore wa mugabo wawe uwo mwubakanye oya igushize imbere muri ajya amabanga mugabo wewe ugumura umukenyezi wiwe mutegereza kuyaga mushyira hamwe mutegereza kubyumva kumwe wewe ukarangura amabanga yawe wajejwe n'igihugu cyangwa n'umugambi urimo cyangwa na entereprise urimo ariko ukaguma witwa umukenyezi mu muryango mm. mukayagira hamwe mwuzuzanya ndanamushimiye cyane hariho hari ikintu avuze mm-hmm. ubu bwa nyuma kijyanye n'uko avuga ati umukenyezi ashyitse muri icyo kibanza ashoboye gutera imbere ntiyishire hejuru mu rugo rwiwe mm-hmm. eh, na je wicyo ndagishimangira cyane kuko n'ukuri nta kubesha kurimwo hariho bamwe bamwe mm-hmm. bakeya washaka mugabo bahashitse womenga nabo boca bihora mhm. eh, womenga boca bihora ari two kwita sije ndahageze mhm. kugira ngo nereke wa mu mu rugo umwe yoja muri muri uyu mugambwe undi akajya mu wundi mugambwe aha iyo ntambwe twebwe ntiturayishikako mhm. na gatoya hoho urumva baba batanguye andezakora hmm. batanguye rero batumvikana bazoheza batumvikana bivuga iki bivuga yuko no gusambura bosambura kenshi murumva abagore bidoga ngo wa mugabo ngo yaragurishije ipariseri hmm. atatubwiye n'abana batabizi kugira ngo aze kwiyamamaza aze gufasha umugambwe aze kugira ibi n'ibi n'ibi nibyo nibyo byagiye birakurikira hmm. hano rero ngarutse ku byo david yabajiji ikirangaminsi cyo gushika ku mirongo itanu ku ijana canke kinarenga canke kinarenga kuko icyifuzo nuko cyorenga hmm. eh, eh, muri icyo bita viziyo mhm. mirongo ibiri mirongo itatu mhm. eh, eh, ijyanye n'iby'iterambere ry'ibihugu mhm. ni iya interinasiyonari bavuga yuko hogera mu mwaka wa mirongo wa bibiri na mirongo itatu mhm. abakenyezi baramaze gushikana senkanti purusa mirongo itanu ku ijana si iby'iwacu i burundi gusa ni ibintu mpuzamakungu mm, ariko mwumvise kandi ko hariho n'ibihugu bimaze gushika kuri mirongo itanu ku si byinshi mm. si byinshi ni uko ibyo hanze byaba bituryohera mm. e, twebwe rero muri icyo kirangaminsi cyacu na twebwe twarihaye intumbero y'uko aho abandi baraba natwe ariho turaba Hmm. mugabo iyo twagize evaluwasiyo turiyumvira none uyu munsi turacari kuri mirongo itatu ku ijana nayo nyine twayihawe ni eh, amasezerano ahari yanditse eh, hmm. mu bibanza bitari bya politiki turi ko turasaba yuko na naheniyo n'imiburiburi ijamwo mu bibanza bitari bya politiki turacasaba rero ikirangaminsi cya mirongo itanu ku ijana turi muri kuruse mm. eh, y'uko twabishikira mugabo ya tukaraba ingene twohindura sitarategi mm. eh. guhindura impinyanyuro eh, mm. guhindura ingene tubivuga guhindura ingene tubisaba na cyane cyane guhindura ingene dukora twebwe abakenyetsi yego Ego turi muri karadiridimba reka ubu twakire alo uwundi mutumire n'amahoro ibyo yashikirije byinshi ni ukuri nibyo kandi birakwiriye kandi birabereye ariko mm. icyo nashaka kongera ko nuko nagira nti mu bisanzwe umuntu agerageje kuraba uko politiki y'igihugu cyacu cyifashe ni ukuri bari baragerageje guha ikibanza abakenyezi muri politiki kandi biraboneka neza yuko eh, abakenyezi barashoboye barashoboye barashoboye nk'ubunye umuntu agerageje kuraba Eh, nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyacu Burundi arakunda gutanga amanota ku byerekeranye n'abashikiranganji je nama mbona umushikiranganji w'umukenyezi ari we yamaza ku isonga mu kuronka amanota menshi gusumba abandi ivyo vyerekana yuko eh, mu by'ukuri mu by'ukuri ashoboye hanyuma ikindi naco umuntu yovuga nuko eh, umuntu afashe sinzi ukuntu bivuga mu kirundi notre couple présidentielle Mm. Eh, biraboneka neza yuko eh, ni ukuri eh, umukenyezi umukuru w'igihugu cyacu Burundi nyakubahwa azere ndayishimiye biraboneka ko ari hari ko yerekana yuko mu by'ukuri nawe ari karaterera mu byerekeranye Eh, n'intwaro mu byerekanye n'iterambere ry'igihugu mu kwitaho eh, bantaho nikora biboneka neza yuko eh, nacyo ari ikintu ari ikintu cyo gushima mu byerekeranye n'intwaro cyane Eh, politiki n'ikibanza abakenyezi abakenyezi baronka mhm. kandi biboneka neza yuko rufete yuko tu eh, biboneka nk'ibintu tutari tumenyereye kubona eh, umukuru w'igihugu n'umukenyezi wiwe kenshi bagenda baba bari kumwe jewe kuri genda bifata nkaho ari ikintu cyiza gishobora gukangurira Eh, amajenerasiyo ari inyuma kugira ngo nawe nyine abone yuko eh, byose bishoboka bishoboka yuko eh, umukenyezi n'umugabo we bashobora kuba bari kumwe hose kandi ibintu ibintu bikagenda neza rero nibaza ko sinavuga yuko impinga ikiri ndende mhm. ariko umuntu yavuga ati ibintu biri ko birahinduka kuko umuntu arabye ikibazo cy'abakenyezi uyu munsi mu gihugu cyacu turabona abakenyezi baba baba basirikare bafite amapeti leta yo hejuru ku rwego generali ni ibintu tutari tutari tumenyereye kubona urumva biboneka yuko harimo iyo mpinduka uyu munsi urabona abakenyezi baja baja mu gisirikare kandi ukabona ko bafite amapeti kandi bakitwara neza turafite abakenyezi batwara batwara amabanki batwara ama akomeye akomeye mu gihugu kandi ibintu bikagenda neza ego eh, ni ukwamiriza ko mm. ni ukwigisha ni ukwereka yuko uh, mu by'ukuri iyo nzira yafashwe itegereza kubandanya kuko umuntu arabye uko isi kiragenda sinzi ko mwibuka muri cya gihe ya ndwara y'abanyaganda kovide yari yakaze ku isi mm-hmm. ibihugu byari bitwawe n'abakenyezi n'ibyo bihugu byabonetse yuko byayigwanyije ku rwego rushimishije ku isi mm. urumva rero biboneka neza yuko mu by'ukuri nta kudeha cyangwa nta guhesha nta uvuga yuko badashoboye n'ukuri barashoboye hanyuma igisigaye jene uvuga ni uko ntumira abakenyezi abakobwa eh, meme n'abagabo bakamenya yuko umukenyezi arashoboye nukuri ukuri mm. umukenyezi arashoboye si ntibikiri mu migani mm. babaha icyo kibanza kirabakwiriye kandi barafite ibyo bashobora guhindura byinshi barafite ibyo bashoboye twebwe abagabo tudashoboye gukurumba ego eh, hari byinshi usanga twe byadutwaye bituma Eh, bidusamaza ariko ugasanga umukenyezi abaye konsante kudusumbya kandi eh, n'ibyigwa by'abashakashatsi bimwe bimwe birabyerekana yuko hari ibyo bashoboye twe tudashoboye kubw'ibyo rero mm. eh, ndashimiye umutumire hanyuma nkavuga nti n'ukuri niba baha uwo mwanya wabo ntibareke hanyuma kuko barashoboye barashoboye mm. barashoboye byinshi twebwe tudashobora kubigira ko kandi mm. ibintu e ibintu bikagenda neza ego elamu Uh, mariya ati muri vision ya ibihumbi ibihumbi demile demile taranti ni 2030 bipfuza yuko kumbure boshika kuri ivyo bice 50 kwijana canke birenge uh, hari ico kumbura no munsi wovuga kuri ico mu masegonde makenya ubona iyo ntambwe bashobora kuzoyishika ko ni igiki kugira bayishike Jenny baza yuko atari ikintu atari ikintu dukwiye kudeha hmm. kandi atari ikintu umuntu sepa reka mvuge nti sepa disikitabu hmm. ntabwo dukwiye kujya ngaho ngo tujye mu mpari kuri icyo kintu ni ukuri barashoboye hmm. barashoboye hanyuma ibikenewe ni uko umwana ari umwana na cyane cyane umwana umwana w'umukobwa arashoboye twumve ko dukwiye gupusa abana bacu eh, b'abakobwa kumva yuko bashoboye nk'abahungu ibyo bintu izo matarite twari dusize tubona yuko abana b'abahungu aribo bashoboye eh, twumve yuko byaheranye n'igihe yuko umwana ari umwana kandi umwana wese ashoboye mm. hanyuma eh, muri iyo vision ya ventrante ndahamya neza yuko uyu munsi ibitigiri by'abanyeshuri bari muri za kaminuza ibiti bigira ibininiya n'abakobwa biboneka neza yuko ejo biboneka neza yuko ejo ahasigaye ari uko twumva yuko eh, eh, cette responsabilité partagée yuko bashobora bashoboye hanyuma ibyo bibanza byabo canke ntibirinde kuvuga ngo ibyo bibanza byabo nibaza ko ah, bizoshika biri ko birashika aho ibyo bintu bitazoba byo kuvuga ngo ni uko eh, ngo ni uko ari umukenyezi ngo ni uko ari umukobwa cyangwa ni uko ari umugabo eh, umuntu arabye ibyo nyinshi ubaye umukuru w'igihugu yamavuga avuga uko bukeye uko bwije aravuga ati sinkeneye yuko mba buroke kubera yuko eh, ngo uyu muntu ari afite mu bwoko bwa naka ava mu ntara kanaka mm, rero mm. umukenyezi ashoboye ndahamya neza yuko ikibanza ciwe E, azokironka kandi nk'ububonye umuntu arabye e, umukuru w'igihugu kuba afise umuvugizi w'umukenyezi hmm. e, nabyo nyine murumva icyo ni ikibanza ni ikibanza gikomeye mu gihugu rero jewe kugira ngo bahagere uruhara rukomeye ni urw'umuryango ni urw'ababyeyi hanyuma igisigaye eh, abagabo nabo nyine bumve yuko tudakwiye kuba intambamyi hmm. kuko nta byo kudeha nta byo kurinda gushyiramo ibirebire byo kwiyumvira eh, barashoboye kugira barashoboye kandi barashoboye gushikana igihugu eh, ku iterambere rirama kuko hmm. ingene umukuru w'igihugu hmm. uyu munsi bafatanye mu nda n'umukenyezi wiwe mu kwerekana intumbero mhm. yofatwa kugira ngo igihugu gitere imbere ati no mu ngendo bagira nyinshi baba bari kumwe mm. no mu byo bakora barashigikirana ati kandi urabona ko umuryango na wabo abana ati nabo nyine bari kumwe koba akarorero kofasha barundi kubona uruhara rw'umuryango mu bya politiki mm. uruhara rw'umuryango mu bya politiki si ukuvuga ngo bose ngo ngo ngo baje muri politiki ngo umuryango wose uje muri politiki mugabo hari umwe yabigiyemo mm-hmm. ni ugushigikirana mm. umugabo wanje yagiye muri politiki ikiza ni ukumushyigikira mm-hmm. umugore wawe yagiye muri politiki iciza ni ukumushigikira niho ibyo akora bizokwama ibyamwa byiza ntihagire ukuntu haza kunyinyana umugabo n'umugore mu rugo rumwe mu bijyanye n'ibya politiki ahejeje kuvuga ahejeje kuvuga ati hobisekeza bisekeza hmm. ryo gukangurira abarundi guhindura ingendo mhm. eh, tukava mu byo twabayemwo mu byiyumviro bya kera tugafata intumbero nshasha urugo ruzotera imbere niwe yabivuze ari uko eh, umugabo n'umukenyezi wiwe bafatanye mu nda mm. eh, icyo ni ikintu cyiza cyane nkumbure twotangura kugira ko isekeza mm. eh, mm, turi ku musozo wa kino kiganiro cyacu aho twari ko turaba uruhara cyangwa ikibanza cy'umukenyezi muri politike ni mu gihe ku rya munani ntwara ntari umunsi mpuzamakungu wo guharanira agateka k'abakenyezi Maria kinyabuku akabazo ka nyuma uno munsi ni igiki mubona cokogwa kugira uyu munsi nk'uko abandi babivuga ntuba ari umunsi w'ibitenge abakenyezi bambara ibitenge cyangwa ngo basohoka batahijoro cyangwa bagire iki ariko kumbure buriya mu mashyirahamwe atandukanye bari ko baricara hamwe babazanya mbega mbega twoshika kuko ibyo genda gute bari ko baroganiza ibiganiro mm. uku kwezi kose n'iminsi mikuru eh, n'iminsi mikuru mm. uku kwezi kose kandi hariho E, slogan mpuzamakungu mhm. icivugo mpuzamakungu mm. mu icyo kivugo mpuzamakungu n'abakenyezi burundi hariho e, ingene bacumvise icyo kivugo gikangurira abakenyezi kujya muri muri mu ngendo mhm. eh, icyo mu gifaransa bavuga innovation mhm. eh, bagakangurira abakenyezi kujya muri ubu buryo bushasha bwo guhana amakuru no gukora mhm. eh, bita digitalizasiyo abakenyezi ntibasigara inyuma rero kuri uwo munsi mukuru mpuzamakungu nibyo kuvuga ati umukenyezi yaragize intambwe kandi mu burundi mu burundi sagaseseshwa rumuri umukenyezi yaragize intambwe mm. ntitwibagire nuko nawe mbusumane uyu munsi ari umukenyezi ni intambwe ikomeye rero turi muri uwo munsi mukuru tuzuraba ingene twakwinjira muri izo inovasiyo muri ibyo bishasha mm. mu ngendo nshasha yo gukora turabe ingene abakenyezi bo kwinjira muri iyo sisiteme ya digitalizasiyo kugira ngo nabo bame bazi ibiriko biragigwa mu buryo bwa informatike cyane cyane mm. kumbure turarangije ariko hariho n'abandi nubwo mutakanyishuye neza babona ko uwo munsi ari umunsi w'ibitenge gusayangana bo bo mubabwiye iki abo kumure eh, viziyo itari imwe mubabwiye iki abo bakibibona gutyo mm. n'abatazi intumbero y'abakenyezi n'abatazi icyo abakenyezi ku ntambwe abakenyezi b'isi yose bageze ko kuko ni ni interinasiyonari mhm. hose bazoba bari ko barigina batambe batarike mugabo baraba imbere ibyo tutarashikako mhm. kandi ni byinshi baraba imbere ingene twogwanya amabi akorerwa abakenyezi baraba imbere ingene umukenyezi yo yoshigikira yo kwinjira muri politiki agakorera igihugu ineza ifadika mhm. barabe ingene abakenyezi nabo bofashanya bakaduzanya eh, umukenyezi ashitse hariya akibuka ko inyuma hari abandi turabe kandi cyane cyane icyo twagarutse ko n'umuntu yavuze cy'uko twokora mu rugo turi hamwe turaba intumbero imwe nk’uko umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bariko barabigira buriya n'akarorero keza ko tuma na twebwe mu miryango yacu twibaza mm. eh, byinshi ni murakoze cyane reka tugarukirize hano kino kiganiro karadiridimba cy'uno munsi aho twari ko turabira hamwe ikibanza cyangwa uruhara rw'umukenyezi muri politiki reka nshimire mwe mwari ko muradutega abiri nshimire elamu ekana david batwakuye bari mu gihugu cya canada maria kinyabukwe umutumire hano mwakoze cyane ndabashimiye ku kigoro n'akanya eka n'ibyumviro muhaye abarundi n'abarundikazi haba bari mu burundi n'abari hanze bari barabakurikirana